Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի պաշտպանության բանակում զինծառայող է մահացել։ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարները Եռաբլրում հարգանքի турք է մատուցել հայրենիքի համար նահատակվածների հիշատակին։ Հայոց բանակը պատրաստ է պատասխանել հայրենիքի նկատմամբ ցանկացած ոտնձգության։ Տոնական միջոցառում եւ ցուցահանդես մրցույթ Հայոց բանակի օրվա արդիվ։ Թալիշում շարունակվում են շնարարական աշխատանքները։ Սիրիայում Թուրքիայի կողմից իրականացվող ռազմական գործողությունների արդյունքում դժժել է հնագույն արամիական տաճար։ Ջիբրալթարի մրցաշարի 6-րդ տուրում Լևոն Արունյանը հաղթել է մրցակցին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունվարի 28-ը հայոց բանակի օրն է 1990 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը ներքին գործերի նախարարության կառուցվածքում հատուկ գնդի ստեղծման որոշում ընդունեց։ Իսկ 1991 թվականի մայիսի 4-ին կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց պաշտպանության կոմիտե։ Իսկ դեկտեմբերի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով պաշտպանության նախարար նշանակվեց Վազգեն Սարգսյանը։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին կայացվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մասին պատմական որոշումը դրանով փաստելով հայկական ազգային բանակի ստեղծումը։ Հայկական բանակի ձևավորման կարևորագույն փուլ է համարվում 1988-ից 1992 թվականները, որը համընկավ Արցախյան պատերազմի ակտիվ փուլի հետ։ Այդ շրջանում երկրի ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունն ապահովում էին կամավորական ջոկատները։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հունվարի 28-ին Հայոց բանակի կազմավորման 26-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակներում այցելել է Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ դրել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Զորավար Անդրանիկի եւ Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հուշարձաններին։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր մենք որակապես այլ բանակ ունենք, զինված ամենաարդիական զինատեսակներով հագեցած ժամանակակից սարքավորումներ նվաճումներով։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության բանակի 26-րդ տարեդարձի արդիվ Եռաբլուր Պանթեոնում իր շնորհավորական ուղերձում նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մեր երկրի վահանն են, մեր հպարտությունը, մեր բանակը լինելով մեր ժողովրդի անվտանգության հուսալի երաշխիքը, նաև տարածաշրջանային կայունացման շատ կարևոր բաղադրիչն է, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Մենք գիտենք, թե ինչ է նշանակում պետականություն եւ կանոնավոր բանակի բացակայություն եւ գիտենք, թե որքան թանկ ենք վճարել դրա համար։ Ծանր փորձներ տեսած ազգի համար սեփական բանակի գոյությունն իսկ ունի առանձնահատուկ ընկալում։ Մեր բանակը համաժողովրդական բանակ է, որ ստեղծման օրվանից զգում է ժողովրդի սերն ու հարգանքը, վայելում ժողովրդի վստահությունն ու անվերապահ աջակցությունը։ Վստահ եմ, որ ապագայում եւս Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ժողովուրդը փայփայելու եւ գուրգուրելու են իրենց առաջնեկին։ Մենք այն երջանիկ սերունդն ենք, որ երկար ընդմիջումից հետո տեսավ հայկական զինական ուժի վերացնունդը, տեսավ նրա ամրացումն ու կայացումը։ Բանակի օրվա արդիվ հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուսաբերած նվիրումի եւ խիզախության, ինչպես նաեւ մատուցած նշանակալի ծառայությունների համար մի խումբ զինծառայողների եւ ազատամարտիկների Սերժ Սարգսյանը ապարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության բարձր ապարգևներով, շքանշաններով ու մեդալներով, շնորհել նաեւ բարձրագույն զինվորական կոչումներ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի պաշտպանության բանակի հյուսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում նախնական տվյալներով զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականի ծնված Հովսեփ Կարենի Գրիգորյանը։ Ինչպես հայտնել են պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանրվիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Հայոց բանակի օրվա արթիվ տոնակամիջոցառում է կայացել Բերձորի հուշահամալիրում հերրախոսակապով հաղորդում է Խաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրա Պրկոյանը։ Ուշահամալիրի խոնարհված պատերի եւ այլ ուշակոթողների մոտ ծաղիկներ խոնարհելից հետո ներկաներին ողջունեց եւ տոնական միջոցառումը բացել ճերպարշակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության արտերի բաժնի վարիչ Հարութ Հավանեսյանը։ Հայոց բանակի օրվա արդիվ ելույթ ունեցան եւ շնորհավորեցին Չերվարշակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Ավսյանը, շրջանային զինգոն մայոր Ստեփան Օհանջանյանը։ Ելույթ ունեցողները կարևորեցին հայոց բանակի դերը մեր երկու հանրապետությունների կյանքում, նշեցին, որ միայն հայ զինվորն է պահապան ու դերը մեր երկրի։ Մաղթեցին միշտ զոր ու անպարտ մնա հայոց բանակը, անփորձանք ու զգոն մեր զինվորը։ Տոնական միջոցառում ավարտվեց արկևների հանձնումով։ Բանակի օրվա արխիվ իրենց պահապան զինվորների համար նվերներ են պատրաստում տարբեր դպրոցների աշակերտներ։ Այս անգամ նվերներ էին պատրաստել Շրջենտոն Բերձորիցի 1 եւ 2 միջնակարգ դպրոցների աշակերտները պետական մանկապարտեզի սաները։ Սահմանը սկսող զինվորներին նաեւ նամակներ են գրել աշակերտները, ավարտելով, որ իրենք հավատում են եւ վստահում հայ զինվորին։ Տոնական միջոցառումից հետո աշակերտների նվերները հասցրեցինք սահմանը սկսող մեր զինվորներին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք մայրաքաղաքի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում Մայրություն հասարակական գազམ་ակերպության նախաձեռնությամբ Արցախի հանրապետության բանակի զինծառայողների ընտանիքների միջև անցկացվեց հայրենիքը սկսվում է սահմանից թեմայով ստեղծագործական աշխատանքների ցուցահանդես մրցույթ, պատմում է Վարդուի Բաղդասարյանը։ Կազմավորման 26-րդ տարեդարձը հայոց բանակի սպաների ընտանիքներն առաջին անգամ նշանավորեցին ոչ ավանդական եղանակով։ Կանայք ու երեխաները ներկայացրին իրենց ստեղծագործությունները տարբեր անվանակարգերում։ Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի Սան Սվետլանա Աթայանը ցանոթացնելով իր նկարներին միաժամանակ վկայեց. Այրիկս, քանի որ ծառայում է պաշտպանության բանակում, նա տանը շատ քիչ է լինում։ Մենք միշտ նրան կարոտում ենք։ Կարենաթյանը Սվետլանա Իսպահայրիկնի պատասխանող չկա տոնական օրվակապակցությամբ հնչեցնում է մաղթանքներ, հպարտանում երեխաների համբերությամբ ու ստեղծագործական ունակություններով։ Ուսուսի ոչ միայն տանը, այլ նաև բանակում ամուսնու կողքին ծառայող Լիաննա Գրիգորյանն էլ շարունակում է աղջկան ու ամուսնուն։ Շնորհավորում եք մեր բոլոր զինակից ընկերների տոնորվա արդիվ, այսօր երեխաները մեզ ուրախացնում են իրանց նկարներով, իրանց ստեղծած գործերով մաղթում եմ դիրքապահ տղաներին խաղաղություն, սահմանում տիրող հարաբերական անդորին հաջորդի հարատև խաղաղությունը։ Տոնական դրամատրությունը կիզակետում էր, երբ Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանը հանդիսավորապես հայտարարեց մրցույթ ցուցահանդեսի մեկնարկը։ Հայրենիքն ու սահմանը մեր տաղանդավոր երեխաներն են, նրանց ծնողները, ովքեր պաշտպանում են մեր խաղաղությունը, ովքեր ստեղծում են մեր խաղաղ երջանիկ ամեն օրը։ Սպան, որը 24 ժամ պատրաստ է պաշտպանել մեր խաղաղությունը, նաև ունի հրաշալի ընտանիք, տաղանդավոր տիկին, տաղանդավոր երեխաներով։ Միջոցառումն անցեկացվել երկու փուլով։ Առաջինն անմիջապես տեղերում լավագույն ճանաչվածները ձերքի գործերի շքահանդեսով մասնակցեցին երկրորդ փուլին։ Ամենադժվար գործառույթն անկասկած վերապահված էր Մրցատյանին, որը նախագահում էր Խանդակագործ Գյուրջան Արվեստի ինստիտուտի ռեկտոր պրոֆեսոր Յուրի Հովանիսյանը հանձնաժողովը միաբերան փաստում ենք, որ բոլոր աշխատանքները արված են հրաշալի, Մրցույթցահանդեսում հաղթեցին բոլոր մասնակիցները, ինչպես հաղթեց հայոց բանակն Արցախյան պատերազմում։ Իր գործում ընտանիքների եւ այդ հիմքով պետության ամրության գաղափարներ արտահայտում մայոր Արմեն Մկրտչյանի կինը՝ Տիկին Ալինան։ Պատրաստել ենք բուխարի, երեխաներիս հետ մեկտեղ, ներքևում տեղադրել ենք փայտ, ընտանիքի ջերմության խորհրդանշով կրակով, վերևում տեղադրել ենք մեր ընտանեկան լուսանկարը, գործի մեջ գերիշխում է խաղաղությունը, որը ապահովում են սաման պահող հայ տղերքը եւ մեր սպա ամուսինները։ Հայոց բանակի կազմավորման 26-րդ եւ Արցախյան շարժման 30-րդ տարեդարձներին նվիրված ցուցահանդես մրցույթի հանդիսատեսը ողջորված էր։ Բոլոր գործերում նա նկատեց ստեղծագործական եւ կատարողական արվեստի տարեր։ Ուսուցչուհի Էլմիրա Հայրապետյան շատ գեղեցիկ աշխատանքներ են եւ բոլորն էլ խրախուսվեցին ամենայուրովի տարբեր նոմինացիաներով շատ տպավորված եմ ուրախ եմ եւ գիտեմ որ մայրությունը դրանով կանք չի առնի կշարունակի իր գործընթացը Իդեպ տարին հոբելյանական է նաև Մայրություն հասարակական կազմակերպության համար, որը տարվա ընթացքում իրականացնելիք բազմաբովանդակ միջոցառումների մեկնարկը տվել է հայրենիք սկսվում է սահմանից ցուցահանդես մրցույթով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահի հանձնարարականով Թալիշում արդեն 1 տարի է ինչ իրականացվում են երանդուն շնարարական աշխատանքներ։ Ինչ փուլում են դրանք եւ երբ կավարտվեն մեր թղթակցին Վարսիկ Հարությունյանին, բարձաբանում է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շարամանյանը։ Վերականգնվող Թալիշում 17 բնակելի տուն արդեն պատրաստ է։ Կարեն Շահրամանյանը հավաստիացնում է, որ կատարվել է որակյալ աշխատանք։ Այդ տներից մեկում տեղադրված են համապատասխան գույք, ինչպես նաև անհրաժեշտ խոհանոցային սարքավորումներ։ Քաղաքաշինության նախարարի տեղեկացմամբ մնացած 16-ը եւս ապահովելու է գույքով եւ սարքավորումներով։ Այդ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Բացի դրանից մենք ուրեմն ավարտել ենք համայնքային կենտրոնի վերակառուցում եւ հանդիսությունների տան վերակառուցում։ Նրանց գույքը եւս պատկերված է եւ մոտ ժամանակներս լրիվությամբ տեղադրվելու եւ արդեն պատրաստ է հաղորդման։ Շարունակվում են աշխատանքները համայնքի նոր մանկապարտեզի եւ նոր դպրոցական շենքի կառուցման ուղղությամբ։ Նախատեսվում է դրանք ավարտել մինչեւ սեպտեմբերի 1-ը։ Մենք պետք է այդ երկու շենքը իրենց բարեկարգմամբ, նաեւ կենտրոնական փողոցը, որի աշխատանքները եւս սկսած են, լրիվությամբ ավարտել եւ արդեն սեպտեմբերի 1-ից մինչև կարող են վերադառնալ գյուղ։ Այդ 17 տունը, դրանից բացի 10 տուն եւս կա, որը մենք նորից սկսել։ Եվ այսինքն գյուղի համար անհրաժեշտ եւ կոմունալ, կենցաղային եւ հասարակական նշանակության շենքերը արկային լինելու եւ գյուղը կարող է արդեն վերադառնալ իր նախկին տեսքի Պաշտպանության բանակը եւս Թալիշում լրիվությամբ ավարտել է իր արչեւ դրված պարտավորությունները։ Այս համատեքստում Կարեն Շահրամանյանն առանձնացրեց կայծեր թղամասում նոր զորամասի կառուցումը։ Պաշտպանության բանակը կայծեր թղամասում ավարտել է իր զորամասը, երկու գումարտակը դե- դուրս է եկել շենքերի օթարայնության պատճառով գյուղի տարածքում անհրաժեշտ է բացի կայծեր թղամասից նաև գյուղի այլ հատվածում գյուղը շրջապատված է լինելու, մեր ցերկերի համար անհրաժեշտ, գյուղացիները չպիտի մտածեն, որ զորքը եկել իսկ ինձ բերում են գյուղ։ Թաջիկցիների մի մասը, ովքեր ժամանակավորապես ապաստանել են Հայաստանի Հանրապետությունում, ցանկություն են հայտնել վերադառնալ։ Քաղաքաշինության նախարարը նշեց, որ նրանց համար Ալաշանում ընթանում են նոր տների կառուցման աշխատանքներ։ Եվ նրանց համար Ալաշան տեղամասում եւս 10 բնակելի այդ վայր նրանց բնակության համար ժամանակավոր ոչ ավարտում Ավելացնենք, որ Թալիշում լրիվությամբ լուծված է խմելու ջուրի մատակարարման հարցը։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Գյուղացու համար կարևոր խնդիրներից մեկը մթերման հնարավորությունն է։ Գյուղմթերքը շուկահանելու հնարավորությունը նաև խթան է տնտեսությունը զարգացնելու, ինչն էլ իր հերթին նպաստում է գյուղի զարգացմանը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մահավոզի Ստեփանակերտից բաժանում է ավելի քան 80 կիլոմետր ճանապարհ Արցախի հյուսիսում Թարթարգետի աչափին տեղակայված գյուղի կլիման եւ պայմանները հնարավորություն են տալիս գյուղացուն զբաղվել թե հացահատիկայինների մշակությամբ, թե այգի գործությամբ եւ բանջարաբուծությամբ եւ թե անասնապահությամբ։ Աշխատող մարդը սոված չի մնացա Մահավոզի Արմո Շիրինյանի կարգախոսն է, որ հերավոր գյուղում ստեղծել է մեծ տնտեսություն, անասուններ, մեղվափետակներ, բանջարանոց ու այգի։ Աշխատանքի հանդեպ սերը փորձ ու վաստակ ունեցող վերջնականը հորթային կարգերի դաստիարակություն է համարում։ Մենք սովետի մարդ չենք, աշխատանքը միշտ պատբավել է։ Ավելի քան 7 տարի Երևանում եւ 17 տարի հայրենի գյուղի կոլտնտեսությունում տնտեսագետի աշխատանքից հետո Արմեն Շիրինյանը որոշել է փոխել իր աշխատանքի բնույթը։ Գյուղում ապրողը պետք է գյուղատնտեսական աշխատանքով զբաղվի։ Ամեն ինչը սկսեց 3 հորթից, որ կարողացավ ձեռք բերել կոլտնտեսության լուծարման պահին։ Ես ընդամենը այդ ուղտեն հսցրալ եմ 3 հատ դանայք կողոզան։ Ամինը 40000 է հետ։ Արդեն 3 հատ հսանարավորություններ է, հետո նրանց հետո սկսեցի պահել շատացնել։ Բայց հետո տեսակ մինգել որ շատացնելն էլ օգուտ չի բնդկացին։ Շատացնելն էլ օգուտ չի, որովհետև շուկայից հեռու է, եթե Ստեփանակերտից մոտիկ լինենք, ավելի մեծ տնտեսություն կստեղծեի, սպառող չկա, մթերումը խնդիր է, ասում է այս տարի խրիկցավն կողեր ավելի։ Անցյալ տարի ես օրական 100 լիտր կաթ եմ գտալ, 100 լիտր կաթ գտալ ինչ անեմ։ 100 լիտր կաթը պանիրանում, հեչ է, այդքան պանիր կանչում ծախեմ։ Յուղմանում յուղ չնոզում ոչ մինը։ Ստերը մաքսիմում 40 լիտր օրական կան պանար։ Որտեղ կարճ չեն քրազացան։ Ես արտադրանք ինչու ես տեղ ստանում։ Եթե ես այն իմ քաղաքի մոտ, իմ հարստությունը շատ-շատ կին։ Ու ես կբազմացնեմ, կշտուցնեմ։ 15 հորթ ու 15 կատնատուկով սա է Արմոր Շիրինյանի խոշոր եղջերավորների գլխականակը, ավելին անիմաստ է կատնամթերքի ավելցուկը միայն վնաս է բերում։ 4 խոզել պահում է հիմնականում մսի սեփական կարիքները հոգալու համար։ Գյուղատնտեսության բոլոր ճյուղերում երկար տարիների փորձից հետո եկել է եզրակացության, որ ամենաեկամտաբեր ու շահավետ զբաղմունքը մեղվաբուծությունն է Մղրը ավելի ձեռնատու է, քան թե մնացած բանը, որովհետև մղրը փչանում։ Ես տարվա մղրը պահեմ, հաջորդ տարին էլ ծախեմ, էլ է ծախումը։ Իսկ կատն ուսպայես, ես ուսպայես։ Դա այդ է որ դանդաղում է օրինակ ին հաշվով իմ արտադրանքը, իմ աշխատանքը կանգնած է։ Գնեմ չել առաջ խաղացում չունեմ։ Իմ գումուս կտղվար է մոտավորապես 140, բայց ես 140-ից 15, թող 30-ն է, այդքան բան։ Այսպես թե այնպես նա իր ժերաջանությամբ ու աշխատասիրությամբ վարակել նաև ворթիներին եւ անընդհատ բրբտումների մեջ փորձում են արտադրել եւ սպառողին գտնել։ Բելլալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է 2017 թվականի գործնեայության ամփոփիչ զեկույցը։ Ղարաբաղյան հակամարտության առընչությամբ զեկույցում մասնավորապես ասված է, որ Հայաստանը Յակոմինսկի խմբի համանախագահ պետությունների, Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի Հանրապետության հետ համատեղ շարունակել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման գործընթացն առաջ մղելու նպատակով համապատասխան պայմանների ստեղծման ուղված քայլերը։ Զեկույցը Հայտարարությունում շեշտված է, որ Բաքուն հետ է կանգնել բազմաթիվ մի շարք պայմանավորվածություններից եւ այդ օրինակներն իրավան հարցականի տակ են դնում Ադրբեջանի որպես բանակցային կողմի վստահելիությունը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նոր նախագահ Միկելե Նիկոլետին հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում իր դիրքորոշումը համընկնում է վեհաժողովի դիրքորոշման հետ։ Նա նշել է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը պատրաստ է աջակցել ցանկացած գործնեության, որն ուղղված է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ես Ղարաբաղյան հակամարտության շուտապույտ խաղաղ կարգավորման հույս ունեմ, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 22-ին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Ստրասբուրգում ձմեռային նստաշրջանի ժամանակ կառույցի նոր նախագահ է ընտրել Իտալիայի պատվիրակության անդամ Միկելե Նիկոլետին։ Նա կնախագահի 1 տարի ժամկետով վերընտրվելու հնարավորությամբ։ Մարզասերների համար Հունվարի 27-ից 28-ը Վրաստանի Ռուստավ քաղաքում կայացել է Խարմենամարտերի աշխարհի առաջնություն, որին Արցախից մասնակցել է Arm Fighting Ֆեդերացիայի մարզիկ Արմեն Հայրապետյանը եւ դարձել աշխարհի չեմպիոն։ Չեմպիոնի խոսքով առաջնությանը մասնակցել են աշխարհի 22 երկիր ներկայացնող մարզիկներ։ Ինձ Արցախցի մարզիկից պատիվ է մասնակցել նման առաջնության եւ դառնալ աշխարհի չեմպիոն, նշել է Արմեն Հայրապետյանը եւ ավելացրել. հաղթանակս նվիրում եմ հայոց բանակին։ Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը հաղթանակ է տարել Ջիբրալթարի միջազգային մրցաշարի 6-րդ տուրում։ Արոնյանի մրցակիցը հնդիկ Շարդուլ Գագարենն էր։ Հայ գրոսմայստերը խաղում էր սև խաղաքարերով եւ մրցակցին ստիպել է պարտիայի 47-րդ քայլում անձնատուր լինել։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտի անկամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան տաքություն։